507 PTY. Mayor Laser. Matt Diesel. Toy Selecta. Rest of Mr. Fox. One sweet, just like your crush. Estoy adicto a ti, como Candy Crush. Tú eres automática, tú no usas clutch. Estoy pasé un tonqueo como Chris Bosch, Tú me gustas, más que el arroz. Un poco barbudo, pero yo no soy Rose. No me hablé de huevo, que de eso tengo dos. Di que sí o para siempre calla. Habla breve antes que la otra se vaya. Quiero tu panty, paso un batido de papaya. Dale, dale, dale, dale así, dale, dale, dale, bien sweet, dale, dale, dale, dale así, dale, dale mami, dale, dale mami. Yo tengo una casita en el bosque, cero cadáver déjale esa vaina rocker. Yo sé que tú quieres que yo te toque. Entonces habla breve, mami. Vamos para el choque. Pero que pasa estar perdiendo mi tiempo, mami. Habla claro si vamos para el cuero. No te confundas conmigo, mami. No pienses que yo soy un hombre grosero. Soy un hombre en busca de una mujer como tú, como lucero. No te preocupes por nada, nada, nada. Yo tengo dinero. También tengo un velero. No te preocupes que tengo licencia de marinero y una buena cabina pa' cubrirme el aguacero. Vamos a recorrer el mundo entero. Y tengo una mansión, no un apartamento, donde vamos a pasar gratos momentos. Donde tú vas a servirme mi alimento y donde voy a hacerte love a cada momento. when just do it motherfucking clan, you know. Forever do you know what it be. Es una vaina a otro, a otro, a otro, por allá arriba montó, Trepado Tono de relajo. Mr. Force en el beat montado, Tiempo de rap. Sé que quedaste asustado, impactado, cuando escuchaste esta vaina, ahuevao. <laughs> yo, yo, yo, everybody, yo, Mish. Respect Boggy, everybody in Bomba Bumblewood.